om te wandel nie in aanskoue nie, maar in 'n wete dat God vir my is. En as God vir my is, wie kan dan teen ons wees? So ek wil julle aanmoedig. Ek oefen dit en ek ek het hierdie week lekker weer gevou, maar ek gaan nie ophou nie. Ons gaan dit oefen om regtig terug te keer. Doen wat jy kan doen. Doen dit met al jou mag. Maar daar er gaan 'n punt kom wat jy moet terugstaan en net in rus wees. En veral as jy goed nie reg werk. Veral as die as jy goed begin skeefloop om net terug te staan en te sê Here, U is my Vader. En ek het gedoen wat ek kan doen, maar Here Christus in U, want by U is die onmoontlike moontlik. En ek wil julle aanmoedig want dan kan ons regtig sê hoe groot is die God. How great is our God. Ons kan regtig terug staan en sê, U is so groot en hierdie grootte God is my God. En waarvoor sal ek vrees? Hy is vir my. Ek seën julle, dankie. Môre julle, toe ek sing, toe ons sing vanoggend, toe dink ek net wat 'n groot voorreg het ons nie om die Here se lof te besing. Want hy sê as ons dit nie gaan doen nie, gaan die klippe dit doen. Maar hier's eh, nog 'n kosbare woord. Dit is wat ons so goed ken. Maar ek besef nie, dit is hoekom ons na die onderlinge bijeenkomst toe moet kom, dat ons mekaar net altyd weer herinner aan hierdie woord. Um, die vrouwens kom soek vir Jesus, en dan is er die, seker die engel wat sê, hy sê, moet nie verskrik wees nie. Hy het opgestaan. En dan, die woord wat ons net altyd so goed ken, maar hierdie opstanding, hoekom? Ons hoef nie bevrees te wees nie. Ons hoef nie op ons vlees te vertrou soos wat hy dan nou gesê het nie. Ons kan in hy ris ingaan. Want um, Romeine 4 vers 25 sê hy is oorgelever terwille van ons misdade. En opgewek, hy het opgestaan. Voordat hy opgestaan het, is ons rechtvaardig gemaakt, sê hierdie skrif. En dan 1 Petrus 1 vers 3 wat sê geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Hoe? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dankie julle. Uh, eh, goeiemôre julle almal. Um, ek wil eintlik net vir julle 'n stukkie uit Markus uitlees, maar ek wil net gou eers iets sê wat by Tannie Hendas en aansluit. God het vir ons werk gegee voor die sondeval vir elkeen van ons. En daarom werk is om onsself te stig. Dis niks vir hom nie. Dis net om ons te stig. En God sê ook, maar ek weet nie waar is die versies nou nie. Ek kom net 'n bietjie vinnig op my, maar hy sê daar's een ding waarvoor ons moet bang wees en dis om nie in rus te verkeer nie. En hy sê daar's ook net een werk wat ons moet doen en dis om in rus te wees. Ons moet werk om in rus te wees. So eintlik is daar nie werk nie. Ek moet net dit vinnig sê. Ok, en dan, ek wil net een stukje lees uit Markus 9:14. Het gaan oor die sien wat maansiek was. Ek gaan net een gedeelte eerst lees, dat julle verstaan waar gaan dit, tot by die versie wat ek vir julle wil verduidelik. Ok, en toe hy by die disciples kom, sien hy groot menigte om hulle en skrifgeleders wat met hulle redde toos. En dadelijk toe die hele skare omsien, was hulle baie verbaas en het na hom gehaadloop en hom gegroet. Daarop verraai die skrifgeleders, waarom redde toos julle met hulle? En een uit die skare antwoord en sê: "Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. En waarom ook aangryp skeer hy hom en hy kry skuim in die mond en hy kners met sy tande en word styf. En ek het die disippels gevra om hom uit te dryf en hulle kon nie." Toe antwoord hy hom en sê: "O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe." En hulle bring hom na hom toe en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik styf trekkings kry. En hy val op die grond neer en rol rond met skuim om die mond. Daarop vra hy die vader: "Hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het?" En hy sê: "Van sy kinders daar af." En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons. Ek in die versie wat nou kom. En Jesus sê vir hom: "Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo." Nou in die oorspronklike Grieks, daai wat sê as jy kan glo, daardie glo woordjie is nie is nie in oorspronklike Grieks daarvan nie. Dis uitgehaal soos net as jy kan. En dan alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Daardie glo, ek weet dit is nou moeilik om te verduidelik. Ek weet nie of dit oorgedra gaan kry nie, maar in die Grieks was dit is dit die present active participle. Dit is die die glo woordjie is in daai tens geskryf. En dit beteken op daardie huidige oomblik in daardie tyd, die een wat op daai tyd geglo het, hulle praat van hom en al wie daai tyd geglo het, was Jesus gewees. So hulle sê daarso: As jy kan, alle dinge is moontlik vir die een wat glo, vir Jesus wat glo. So ek het altyd die versie so gelees: As ek net kan glo, dan is alles moontlik. Of of ek het altyd gesê: "Um, help my Here, ek glo dan." Maar ek het nooit verstaan, dis eintlik Jesus se geloof waarop daar gefokus moet word nie. So wanneer jy voel jy geloofskie tekort of jy voel dis nie genoeg nie, dan dis nie jou geloof wat belangrik is nie, dis Jesus se geloof en sy geloof is groot genoeg vir jou genesing en vir jou alles. Sy geloof skiet nie tekort nie. So dis nooit hoef ek weer myself te vra of is dit my geloof wat genoeg is nie, maar ek vra net myself of is Jesus se geloof genoeg vir my of vir my genesing. So ehm um, dit gaan nie meer oor ons twyfel nie, maar oor Jesus se standvaste geloof. Ek hoop dit maak sin vir julle, ek weet nie, het oorgedraad nie. Dankie. As ek hier die jong manne sien staan, dan sien ek die predikers van morgen, het al klaar hulle gezichtig gewijs. Het is baie lekker om dit te sien, dankie vir jou Jan en, en, en ja, ons hoor dit. Ons hoor dit, ek wil het soma aanvat van morgen, van waar jy en daar begin het, by die, die geloof en die rust, uh, ons kan dit nie genoeg vir mekaar sê nie, ons het nodig om het weer en weer vir mekaar te sê, ons gesê, ons het een stand voor God, en hierdie stand is volmaak, hierdie stand het Jesus vir ons gegee met sy offer, sydelik godelike kracht, het ons die wedergeboorte geskink, sê. hy sê, in sy groot barmhartig het hy ons die wedergeboorte geskink, het hy ons geheilig, gereinig, Ephesians 5, 25, 6, 27, hy het ons geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel. Dit het hy gedoen. Dit is ons stand voor God. En ten opzichte van ons stand is daar dus geen werke nie. So as ons werke wil bijvoeg by ons stand, kanseleer ons die kruis. Hy het met daar die een offer vir altyd volmaak die wat geilig word. So daar is, ten opzicht van ons stand, is daar nul werke. Enige iemand wat werke wil bijvoeg, kanseleer geloof die stand wat ek voor God het, die stand wat jy voor God vermoorde het, het niks te maak met wat jy gedoen het nie, of wat jy nagelat het nie. Dit het alles te maak met wat Jesus gedoen het. En slechts te maak met wat Jesus gedoen het. Dit is ons stand, geen werke nie. En daarom, as ons die Sabbat wil hou, uh, die waarheid van die Sabbat, van die Nieuwe Testamentiese Sabbat, is nie een dag in die week nie die waarheid van die Nieuwe Testamentiese Sabbat is 7 dae uit 7 dae uit, waar ek rus van my werke om voor God waardig te wees. Dat ek nooit weer hoef te werk om waardig voor God te wees nie, maar dat ek kan aanvaar wat God sy Seen gedoen het. En daar die aanvaarding is geloof. En so jylle sien, in geloof, geloof is dan nou, belos dan nou in hierdie geval sê, is die hand van my hart, is waarmee ek ontvang geloof, wat God vir my gegeet. So, geloof vervang werke. En jy sien, as ek glo, dat Jezus my rechtvaardig het, as ek glo dat Jezus sy offer my volmaak het, dan het ek geen offer meer by te voeg nie. Ek het geen niks om by te dra, om dit beter te maak nie. En besef jy dan, wat is die groot waarheid daarvan? Dan het God ook niks om by te voeg nie. So God hoef my nie siek te maak nie. God hoef nie my te laat zwaar kryf, tragerie oor my te bring, soos wat algemeen gegloe word, om, om my te heilig nie want hy het het klaar gedoen, en God vertrouw ons die offer van sy eie seen. Reg. Aan die ander kant daarvan, het ons een wandel, en die wandel is, nou dat ons ons stand verstaan, wat maak ons daarmee? Hoe wandel ons op aarde? Hoe loop ons met God saam? Wat is my dag tot dag optrede? En daar die wandel is wat Henda van praat vanmorgen, as hy sê, doen wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou macht jy sien, en daar is werke in, jy sien, dit is die werk wat God vir Adam gegeet, voor die sondeval, soos jy gesê, Dian, hy sê, hy, hy het ons die tuin gegee om dit te bewerk en te bewaak, en daar die werke le in ons dagelikse doen en late, maar wat nou baie mooi is daarvan, is kyk, toe die sondeval gekom het, het God gesê, in die zweet van jou aanskyn sal jou brood eet, met ander woorde, die werke, ons acties op aarde sou angstigheid en zwaar kry en zweet in elende bring. Nou, zweet is een fysiologische funksie, is op hoe zweet gaan dood. So, uh, eh, jylle moet nou die zweet verstaan, as hy sê in die zweet van jou aanskyn, dan bedoel hy met zwaar kry en angstigheid en elende. En dit was deel van die vloek. Dit was deel gekom as vol van die fout van Adam. Maar nou die skrif ons vir ons baie mooi gesê, die, die misdaad van Adam het die sonde in die wereld gekom, die, die sonde die dood, dood tot alle mense deurgedring, die zweet van ons aanskyn, met smart van ons kinders baar, dit het gekom as gevolg van Adam. Maar nou sê hy in vers 18 van Romeine 5, daarom soos dier een misdaad het vir amal tot veroordeling gewas. Dit vir dier een offer, dier een daad van gerechtigheid, die van Jesus Christus aan die kruis, vir amal tot rechtverig maken van die lewe. Met ander woorde, die werke wat ons nou doen, is werke van vreugde. Werke van plesier, is werke, is een voorrecht, soos wat Henda gesê het, het is een voorrecht om te kan werk. En jy weet, ons het so'n so manier om te sê, oef, een dag gaan ek aftree. I dread that day. Ek wil toch nie aftree. Ek wil liever optree. Want die skrif sê vir my, skrif beloof my, hy sê, jou kracht sal wees soos jou daal. Dit beteken, soos wat die daal aangaan, dat my kracht meer word. Nou, jylle my nou verstaan oor die aftree bezigheid. Ek meen nou nie, jy moet school hou tot jy 90 is. Ek meen, jy kan aan die einde van die jaar ophou as jy wil, maar moet net die aftree nie. Ga net aan om te werk en ek, ek dink dis die belangrike ding wat ons vir mekaar sê, partij van ons sê, ons wil net bykie, een slag ander werk doen, as waar ons gewoond is vir so lang. Nou waar ons wil praat vanmorgen, is oor, juist, en dis so precieze aansluiting met hierdie goed, oor kennis. Ons het verlede sondag daan geraak, en ek wil hier met saam my blaai na Johannes 8 toe, Johannes 8 by vers 31. Dis so een bekende skrif, Maar nou het ons vir mekaar gesê, het ons haal uit die skat, ou en nieuwe dinge, bring ons tevoorskijn. Nou sê Johannes 8 vers 31, hy begin by vers 30 deur te sê, terwijl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom gegloe. En Jesus sê vir die jode wat in hom gegloe het, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sê jylle vry maak as jylle in my woord bly, sê hy, is jylle waarlik my disciples, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sê jylle vry maak. Nou, ons sal oor kennis praat, maar kom ons gaan net bykie in, in sy woord bly. Want dat jy vorige keer het, het ons die skrif gebruik in Johannes 10 vers 27, 28, hy sê, my skape luister na my stem, en hulle volg my. Dit is die voorwaarde en ek gee hulle die eeuwige lewe, en niemand sal uit my hand uitdruk. Jy sien, as ons net vers 28 lees, dan sê ons oom, maar ons is hankie dorie, want die Heere gee ons die eeuwige lewe, en niemand sal ons uit sy hand uitdruk nie. Maar as een voorwaarde, vers 27, is die my skape, luister na my stem, en volg my. Nou kom Jezus in Johannes 8, en hy sê, as jylle in my woord bly, nou, wat beteken dit, om in sy woord te bly? Jy sien, jy sien ding wat ons moet raak sien, en dis die beeld wat Jan vanmorgen gebruik het, om te glo of om te glo. Jy sien, daar is so twee soorte kennis, daar is twee soorte geloof, daar is twee soorte werke, daar is die werke wat ons gewerk het om een punt by God te kry, om dit te maak jimmel toe en ons sien die werke is gekanceleer. Maar dan is daar ander werke, daar is die werke wat voortspruit uit geloof uit. Jacobus skryf daarvan, hy sê die geloof sonder die werke is dood. Nou wacht bykie. Nou, as ons nou sê die geloof sonder die werke is dood, hier so het ons nou so pas het prentje by boord geteken, ons het gesê, ons stand is volmaak, daar is geen werke betrokken nie. Daar was nie, en, nie van my en jou kant af nie, dit was Jesus' werk uh, eh, daar is geen werke van ons betrokken nie, daar sal ook nooit werke van ons betrokken wees nie, het is net geloof. Maar nou sê Jacobus, die geloof, sonder die werke, is dood. Die woord wat hy in Grieks gebruik is nekros, die eh, medische ouwens hieronder sal weet, die term nekrose beteken die afsterf van weefsel. Nekrose. Hy sê, die geloof sonder die werke, beteken niks. Hy sê, soos een lichaam sonder asem nie kan verstaan nie, kan geloof nie sonder werke bestaan nie. So as geloof nie oorgaan in een aksie nie, is dit nie geloof nie. Dit is die geheim. Maar kom, kom terug na Johannes 8 toe. Johannes 8 sê, as jylle in my woord bly, wat beteken dit? Dit beteken, hier is een baie besonderse aksie oor. Jy sien, godsdienst het ons laat kennis neem van goed godsdienst het ons vertel van goed. Ons het kennis opgedoen dier die godsdienstmodel. Maar dit het ons nie in verhouding gebring. Want die verlede week het ons gesê, die twee soorte van kennis wat daar is, wat ons in die Bijbel van lees, uh, ehm, 1 Korinties 8 vers 1 sê, die kennis maak opgeblase. Dis oppervlakkige kennis, dis net basis in nou jou. Ek ken die feite, dit maak opgeblase. Hy sê, maar die liefde stig. Nou plaas hy liefde ten oorkennis. Nou wat is liefde? Liefde is verhouding. So jy sien, die ware kennis, die kennis wat stig, die kennis wat waarde het, is verhouding. Met wat? Met die inhoud, of met die een wat omstuur? Jezus maak een uitspraak, hy sê, ek sal julle ander trooster stuur, ek stuur julle, Johannes 14, hy sê die geest van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, ons nou die ander dag gepraat, van hy wat sê, hy is atheus, hy sê, jy kan God nie bewys nie, hy skryf Johannes dit, hy sê, die wereld kan die geest van waarheid nie ontvang nie, omdat hy hom nie kan sien nie, hy sê, en hom nie ken nie, hy sê, maar julle ontvang, omdat julle hom ken, hy sê, en die ken, is nie om van hom kennis te neem nie, om verhouding met hom te. En in verhouding met hom, vloei ons leven, vloei die wandel, die werke, wat daaruit gaan voortkom. Goed, so, nou sê, as jylle in my woord bly, bly die woordkie me nou beteken, om my te onderwerp aan die woord. Um, ehm, Jacobus 1, daar vers 21, sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, die emfoetos, die bebroeide woord, En jy weet, as ons en voetos sien, die bebroeide woord, dan sien ons Godse geest wat gebroeid het, gesweef het oor die waters, in Genesis 1 vers 2. Ons sien, dis Godse geest wat die woord vir ons bebroeid, die geest van die waarheid wat binnen ons bly. Hy sê, hy het die woord vir ons bebroeid, hy staan nou by die dering klop en sê, ek het hierdie vars woord. Nou sien ons twee soorte woord. Ons sien die logos woord wat ons van lees in die Bijbel, dis wat God gesê het. Maar ons sien, daar is een ander verbuiging van die logos woord, en dit aanpraat ons van die rema woord populair vertaal, beteken die rema woord eindelijk vir ons, die openbaring van die woord. Jy sien, dis die woord wat Godse gees vir ons bebroei het, om dit in ons harte oop te breek, so dit nie net meer kennis is nie, maar een openbaring is. So dit nie net kennis van een saak is nie, maar een verhouding met die saak. So dit nie net meer theorie is nie, maar dat dit praktijk word in my leven dat ek die ding sommer spring. Vat jou Markus 9. Hy sê, alle dinge is moendlik. Vir wie? Vir die wat kan geloo. Vir die wat in daar die moment in die geloof van God staan. Jezus dit twee hoofdstukke verder, Markus 11, vervloek hy die vijieboom. Ah, kyk het hier een prachtige beeld. Hy loop onder die vijieboom voorbij, hy sien niks vijie nie, hy vervloek die vijieboom. Ai, sies toch, het was nie eerst tijd vir vijie nie, dit is allemaal aan ver. Maar wat sê Jezus? Het gaan nie vir Jezus oor die boom nie. Dit gaan vir Jezus oor die werke. Want onthou wat het Adam en Eva gedoen, die oomlik toe hulle gesondig het, toe hulle uit geloof verval het, uit wat God gedoen het, wat God met hulle gemaakt het, en teruggeval het op hulle eie poging, toe wat doen hulle, toe sien hulle is naak, wat takel hulle, eerst ding wat hulle takel is die vijieboom. En dit is waar oor Jezus die vijieboom eh, vervloek, want hy sê, daar, dit was nie tyd vir die vijie nie, want is nooit tyd vir vijie nie dis nooit tyd vir die werke van die mens, God het nooit bedoel, dat vye blare, dat die mense poging om een stand moet voorgeef voor God nie, God het van die begin af gegee, en daarom vervloek God die vye boom uit, niks te doen met die boom nie, hy probeer vir die ouwse boodskap gee, en Petrus kom die volgende dag voorbij, sê, maar die boom is tot in sy wortel in toe dood, Heere sê, wat verwacht jy, Hy sê, maar jy met die geloof van God, en ons bybel sê, jylle moet geloof in God, en dit is nie wat daar staan nie, in die oorspronkelijke staan daar, have the faith of God, jylle moet die geloof van God hee. Hy sê, want as jylle die geloof van God het, dan sal jylle vir die berg sê, hef jou op, en word nie seegwerp. Nou wil ek jou vraag, wat help dit, as jy die geloof van God het, maar jy praat nie met die berg nie? jy kan al die geloof van God hee. Maar as jy nie vir die berg sê nie, gaan net blij waar is. So jy sê nie geloof sonder die werke waarvan Jacobus praat, is dood. Want hy sê, as jy die geloof van God het, sal daar die geloof een aksie hee, om vir jou berg te sê, of jou op een word nie sê geplant maar ek en jy kan praat oor geloof, ons kan filosofeer oor geloof, ons kan examens skryf oor geloof as jylle wil, ons kan boeken skryf oor geloof, maar as ons nie vir die berg sê, hef jou op en word nie see geplant nie, gaan die berg bly staan net waar is. Hoor jy, as die geloof nie werke word nie, teken het niks. Jy sien in al die goeders, bring ons terug na die essentie van gesag, uit verhouding uit wil God gesag bouw. En nou kom Zacharia en hy sê nie dier kracht en geweld nie, maar dier my geest sê die heren. En dier sy geest is dat ek en jy sal spreek soos woorde van God. Maar waar begin dit? As jy my woord bly. Sê jy hoe eenvoudig is dit? Dit begin om sy woord te bly. Dit begin om sonder vooropgestelde idees. Ledig, geledig van myself, my eie opinie, voor God te komt. Job was gevol met sy eeuw opinie, die Heer het gegeen, die Heer het geneem, die naam van die Heer is sy geloof, klink so prachtig. Hy was gevol daarmee. Voor 40 hoofdstukke kan Job nie Godse stem hoor nie. 40 hoofdstukke lang, veg hy met God. Hy hoor nie sy stem nie, hoekom? Daar is nie sagmoedigheid nie. Die woord is bebroei. Godse hart is vir hom, hoor wat sê God? God sê, daar is niemand soos hy nie, daar is nie soos een soos hy nie. Hy sê, man, vroom en oprecht, een wat afgeweik het van die kwaad. Dis wat God in hom sien. Maar hy is so vol van sy eie opinie, dat hy homself nie kan oopstel om te ontvang wat God wil geen. En eerst na 40 hoofdstukke, nadat een jong man, ek skat, hy was seker die aan sy ouder, daar voorbij gekom het en sê, jylle ooms, het ek nou lang genoeg na geluister nie, maar jylle praat nonsens in Job sy hart oopgaan, en Job sê, toe hy daar sagmoedigheid in sy hart kom, toe hy sy vooropgestelde idees los, kom Godse stem dier. Hy sê, wil jy my veroordeel, Job? Dat jy in die gelijk kan wees? Waar was jy? Toe ek al die goed gemaakt het. En dan wat gebeur? Dan kom die gees van die waarheid. Wat by die deur gestaan het en klop, en uiteindelik het Job die deur oopgemaak kom die geest van waarheid en hy oortuig vir Job dat Godse hart vir hom goed is so dat Job moet uitroep en sê van hoors het ek van die gehoor maar nou het my oogie gesien Heere ek trek terug ek roep ek roep die nonsens wat ek gepraat het ek roep dit en ek trek het terug ek het berou in stof en as dis die sagmoedigheid, dis om het in sagmoedigheid te ontvang jy sien om in sy woord te bly, vat een discipline, ons het laatst keer gesê. As jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. Een disciple volg die een, hy is een volgeling. En disciple bespel discipline. So, dat is een discipline in ons. Nou, ons kan nie in sy woord bly, as ons nie sy woord gehoor het nie. Nou jylle onthou die gelijkenis van die saaier. Daar had een deel van die saad op die rots geval. En dan verduidelik Jesus die, die gelijkenis en hy sê, die deel wat op die rots geval het, is, is die mense wat die woord gehoor het, dit met blijdskap aangeneem het, maar geen wortel in hulle self het nie. Hy sê, daarom is die son opgekom. Dat verwelk het. Hy sê, en daar so baie christene, kinders van die heren, wat van sondag na, na maandag of dinsdag toe gaan, en dan, nie, dan, dan, dan is dan die wortel nie, dan het verwelk. En sondag kom ons weer, en dinsdag is het weg. En sondag kom het weer, per keer is het sondag andel weg. My sien, daar geen wortel in ons nie, want ons het, ek wil amper sê, ons is verlam, dier dat ons die werke ding nie verstaan het nie. Ons is verlam, kijk wat het met ons gebeur, ons wou werke doen om een stand voor God te kry, en hoe harder ons gewerk het, hoe minder het het gewerk, en het was een flop. En dit het ons moedeloos gemaakt, ons het anhou werk, maar die weet dat het werk nie. Maar die omlik toe ons verstaan dat ons stand voor God volkome is, toe geloof gekom het, toe maak werke sin. Want die werke wat uit geloof gekom het, het in ons levenssin gemaakt en het ons platform toe beweeg. En dit is waar God ons wil hee dat ons in die situasie moet wees. En nou sê hy, hy sê, so, ons het eerst sy woord gehoor, en nou, nou, omdat ons dit recht gehoor het, omdat ons dit met sagmoedigheid ontvang het, sonder vooropgestelde idees, is daar een saadbed, is daar een bedding, waar die saaikie van Godse woord nou kan worden skiet. En nou soekie meer soos die saad het op die rots geval het nie. Nou hoor ek het nie sondag en ek het dinsdag vergeet nie. Hoeveel keer kom jy by een ou en dan sê hy, ons het allemaal een wonderlijke dienst gehad zondag, dis nou hier by maandagmiddag. Nou die vraag wat jy nie moet vraag nie, is, waar word die dom nie toe gepreek? Kan nou nie mooi onthou nie, maar jong, dit was baie goed. Eh, wie, dit sê vir my, die woord het nie wortel geskiet nie. Maar as hy wortel geskiet het, gaan jy al by maandag en dinsdag iets by te sê, by wat die dom nie geset op zondag. Yes. Ja? Dis recht hoor wat, wat sê, André, hy sê, die wortelskiet is die begin van die kennis, is die verandering, is die begin van die proces, waar die logos verander in rema. Ek hoor een woord, dis so saad dat ek ontvang. Maar wat beteken die saad? Die saad het net waar is het groei. En as het groei, word het een boom. Die saad word een boom. Logos word een rema. Rema die vermoe om my leven te verander. Logos kan niks mee doen. Ek sê nie logos is sleg nie, logos is Godse woord. Ek begin met logos, maar dan moet ek wortel skiet. Verstaan jy? Ek begin dier te glo. Dis wat oor ek sê, wat hy sê as jylle in my woord bly. Jy sê, hierdie ouwens het gehoor, luister mooi wat hier gebeur het. Hierdie ouwens het gehoor wat Jesus sê, en toet hulle in hom geglo. En nou gaan hy aan, hy sê, as jylle in my woord bly, sal jylle anhou glo, sal jylle geloof, toeneem, sal jylle geloof verander word van jylle geloof na my geloof toe. Jy sien, my geloof, jou geloof, begin om God te geloo. Maar, so wat ons in sy woord bly, gebeur daar iets met ons. Ons geloof verander, ons geloof, wil ek sê, verlaat ons. Ons geloof word vervang dier Godse geloof. En daar is ons terug in Markus dan is daar geloof, want Godse geloof is waar, is binnen my. Jy sien, so da, daarom is geloof geen inspanning nie. Geloof is eenvoudig om so een met God te word, dat Godse begeerte myne is. En in daai geval is daar een vrymoedigheid uit die verhouding uit, om te sê, laat het wees, om vir die berg te sê, die berg, jylle weet wat is die berg, ons is nie bezig om tafelberg te skuif nie. Soos hy na meubels in, in die huis rondskuif nie, nee, op Tafelberg is op sy plek, los hom uit, wat ons praat is die berg van ons probleme, hy sê, ek eerst my, my oor op na die berge, wat van praat, hy praat van probleme, hy sê, waar sal my hulp vandaan kom, my hulp is van die Heere, wat jemel en aarde, nie die berge, hy stier nie die probleme nie, hy sê, wat jemel en aarde gemaakt het, sal hierdie berg, sal hy vir my een probleem wees, hy sê, wie is jy grote berg van teenstand, oor voor Seri Babel sal jy een gelijkte word, hoor jy mooi, jy word nou gesê die baal, die probleem moet in jou leven gelijk te word, maar waar kom het vandaan? Dit kom uit die geloof uit. Die geloof van God uit. Hy sê, as jylle in my woord blij, jylle waarlik my disciples. En as jylle die waarheid ken, dat ek nou toch klaar krijg, as jylle die waarheid ken, waar is jylle vry maak? Nou vry, waarvan vry? Jy sê, nou kom hier dadelijk een debat, hulle sê, maar jyre, ons het nog nooit vir iemand slavendienst verricht nie, kom sê jy ons sal vry word? Antwoord jylle dit. Wat is die antwoord? Hy sê, ons het nog nooit vir iemand slavendienst verricht nie. Waarom sê jy ons sal vry word? En sê Jesus, hy wat die sonde doen is geslaaf van sonde. Hy wat die leun geloo is, slaaf van die leun. Om aan wie jy oor gehoorzaam geword het, jy het sy slaaf geword, oor jy het. Hy sê, jy sal vry word van die slaafskap van die leen. Jy sal vry word van sonde, van daarvan om Godse plan in jou leven te mis. Jy sal vry word van die berge, van die teenstand, van die omstandighede, wat jou vreugde en jou verhouding met my wil steel. Dis waarvan jy moet vry word. Want jy sê, nou gaan hierdie gesprek aan, dan kom Jesus nader en dan pil hy nou die beans, en hy sê vir hulle, hy sê, jylle die duivel is vader, en dan sê hulle maar, jy is nou krankzinnig, Abram is ons vader, hy sê, as Abram jylle vader was, sê jylle my gegloed, nou wie jylle my my leven bring. Hy sê, jylle doen die wil van jylle vader. Wie is jylle vader? Nou is ek by vers 43, hy sê, hy is die mense moordnaar van die begin af, van hy, hy is die, ook die vader van die leen. So, kyk wat het gebeur. Die mense moordnaar het kom doodmaak, Jesus sê, moet nie om vrees wat die lichaam kan doodmaak, daarna niks kan doen nie. Hy sê vrees hom, God, wat liggaam en siel nie hel kan verderwe. Hy sê, hy sê, moet nie hom vrees die liggaam kan doodmaak nie. Nou sê Jesus, hy is die mense moornaar wat die liggaam doodgemaak het. Hoeveel liggaam het hy al doodgemaak? Hy hou aan doodmaak. Om mense prematuur dood te maak. Hy sê, en dan gee hy God die skuld. En die mense geloof. Dit is wat van die vrystel is. Ek vraag vanmorgen, ek sit vanmorgen en ding en ek sê, Wat maak ons gemeente anders? As al die kerke in, in ons omgeving. Sê want jou vrou, kom as jy daar? Is jy daar omdat ons een nieuwe gebouw het? Omdat ons een band het? Huh? Hoekom is jy hier? Is ons koffie lekkerder? Jy hoef jy pak kleren in die das aan te trekken? hoekom is ons gemeente anders? Wat maak ons gemeente anders? Wat ons gemeente anders maak as al die gemeentes in die skema? Ons glo dat God goed is en net goed is. Ons glo dat Jesus vir ons een volmaakte stand gegeet. Dat God ons en die mens in sonde van mekaar geskei het. Dat God die sonde weggedoen het in die kruis. Al die ander gemeentes glo ons is sonders. Ons glo God het ons rechtverdig. Dankie Susanne vir daai voordat hy opgestaan het, en ons rechtverig, dit is die rede waarom hy opgestaan het. Dis wat ons geloof. Ons geloof, dat dit die mense moordenaar wat dood maak, en nie God nie. Ander kerke geloof, die Heere het iemand kom haal. Ons geloof, God was gereed om iemand te ontvang. God kom haal nie prematuur nie. God kom haal nie kinderkies nie. God het nie nodig om ons siek te maak om met ons te praat nie. God praat met ons dier sy woord, nadat hy op baie maniere en dier die profete tot ons vaders gesprek het, die bedoel 1 vers 1 sê hy, het hy in die laaste daal met ons kom spreek, dier sy sien. Hy kom spreek met ons dier sy woord. Dis wat ons groe. Weet jy wat maak ons gemeente anders? Dis die essentie van een ander gemeente. En Jezus maak een punt hier in Johannes 8, hy sê, jylle het die duivel as vader as jylle anders gloe. Wie ek, ek hoor predikante, ek hoor predikante, nie te baie ver weg nie, wat al stellings maak op begrafenis en sê, dit was nie Godse wil dat hierdie jongman gesterf het nie, prijs die Heere daarvoor, maar weet jy wat, wat die predikant nie weet nie, is hy te eet van legitimatie afgeleg, wat sê, hy sal bly by die leerstellings van die kerk, die leerstellings van die kerk, ek sê, dit is God wat het gedoen het. Besef jy die, die verskil tussen die gemeente en ander gemeentes? En nou sê hy, as jy in my woord bly, hy sê, dan gaan die kennis of verhouding met die waarheid, en nou het, het, het Louis van ons die ding kom deel, hy sê, daar is eindelijk twee woorde vir, vir kennis, die kennis wat opgeblaas maak, die Nosko. Dit is een oppervlakkige kennis, dit is kennisname, dit is die ontvangst van die saad. En dan is daar verhouding, epignosis, een diep inzicht, een ervaring, een samenleving, een eenwoord daarmee, ons kan dit vertaal, vertaal dalk makkeliker met verhouding. Een is om kennis te neem, en een is om verhouding te hee. Jy sien, as baie mense wat kennis neem van God, kennis neem van wat Jezus gedoen het, kennis neem van geloof, <laughs> hoor jy, maar daar is daar een groepie mense, wat verhouding het met God, wat om ontmoet het, wat met om wandel, wat verhouding het met Godse geest, dis een verskrikkelike verskil, Jy sien, hy sê die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. Sien hulle die verskil? Nou, as jy nou hierdie ding speel, dan sien jy, daar is klompskrifte. Uh, ehm, Jezus sê vir die uh, eh, skrifgeleerders in Lukas 11, ek denk daar by vers 52 rond, daar, rond. hy sê hierdie ding, hy sê, wie jylle skrifgeleerders, jylle die sleetel tot kennis weggeneem. Jylle die sleetel tot kennis weggeneem, want jy sien die sleetel, hulle het skrifgeleerders, hulle is vol van die skrif. Maar daar is geen ervaring nie. Daar is geen verhouding nie. Die kennis het net opgeblazen gemaakt. Paulus skryf vir die Korinties 1, Korinties 13, julle so goed ken, hy sê, en al sou ek al die kennis sê, <laughs> maar ek het nie die liefde nie. Hy sê, sou ek niks wees. Al die kennis, as die, as die in die wortel geskiet het nie, dan die liefde nie. Nou kom Jacobus, Jacobus skryf ons Jacobus 2, ek dink ons kan nou aangaan sommer, kom ons spring sommer na Jacobus 2 toe, want jy sien, op pad na Jacobus 2, het Petrus hierdie ding gesê, hy sê, immer sy godelike kracht, 2 Petrus 1 vers 3, hy sê, immer sy godelike kracht het ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug dien, dier die kennis van hom. Jy sien, hy het ons alles geskenk, dier die kennis van hom. Nou wacht bykie, het hy ons die geloof van God geskenk, dier die kennis, ja, wat er kennis, die gnosis kennis, die eerste kennis, is hy dit vir ons geskenk, en ons weet, ok, ons het dit, maar dit beteken vir ons niks, ons gebruik het nie. Ek wil julle hierdie story vertel. Ons het daar nie in die moerasse, en ek kom nou al seker, die groote deel van 15 jaar kom ek gereel daar, en ek het hierdie moerasse gesien, ek wil sê in sy glorie, en dit is, die oons wat daar was, als met my saampraat, dit is een wonderwerk, om nie daar te kan, dit te kan aanskou, en foto's kan nie gerecht aan dat geskiet nie, maar in 15 jaar sien ek, hoe dit daai moerasse vernietig word, en ek wil julle stelling maak hier vandag, as daar nie iets dramatisch gebeur nie, sal daai skoonheid ongeveer vernietig wees oor nog 15 jaar. Want as ek sien die, die aftakeling daarvan, in 15 jaarse tyd, is het ondenkbaar. En die rede is, die oorpopulatie van olifante. Daar is so, so druk op die olifantpopulatie, dat waar hulle normaalweg die riete en die biesies en die, die papierisse en van die bome gevreet het, takel nou die bome. Daar is een aksie, daar is van die eilande wat tot 80%, ek het letterlijk gaan tel, tot 80% van die bome dood is. As jy op die riviere, jy sê die prachtige eilande waar die reese bome opgestaan het, sien jy droobome dood, allemaal. En gaan jy nader, as jy hulle is afgebrek, hulle is, hulle is ontpas. Olifante. Want die mens, verstaan ons nie heerskapie nie. Die groenes sê, om te heers is om olifante te laat lewe en, en bome moet die prijs betaal. Een boom wat 5, 6 en 800 jaar oud is, word vernietigd dier een olifant wat 20 en 30 jaar uit is. Net omdat die druk op die olifante is. Want daar is geen been. En nou loop ek in klaasse knorpot oor die goeders, al vir jare. En ek praat met die ministers wat ek in die handen kan kry, en ek probeer vir hulle een idee geën, dove oor. Het is Afrika. Tot ek besef, as ons die geloof van God het, vir die, vir die berg sê, hef jy op en word die see gewerkt. Die hele skepping al die ou jakkelspesiebome. En die willefeie. En die apiesdorings, en die knoppiesdorings, al die knoppiesdorings. Olifant los nie knoppiesdoring uit nie. Al die bome wacht met reik als verlange op die openbaarmaking van die seens van God. En hoe sê die woord vir ons? Nie die kracht en geweld nie, maar die my gees. So wat doen ons? neem een standpunt en ons sê, in die naam van Jesus olifant, ons stuur julle weg. Pit Gree vertel vir my, hy sit een dag in sy steerkamer vroeg in die morgen, hy het een manier om drie uur in die nacht wakker te word, en praat die heren met hom. Hy sê, en hy sit daar in sy steerkamer, hy hoor net kutukutukutukie op die dak, soos hier, hierdie rot te gaan. Julle weet ons, ek weet nie van julle, ons ken dit ook. So nou en dan is die rot op die dak, en kutukutukie op die, op die, op die plafond. Hy sê, nadat hy hoog geïrriteerd met die klomprotte, jy weet nou is dit ou so, en hy grijp ou die besomstok en jy stamp, en jy doen allerhande goeders vlees, die vlees sy arm maak. Hy sê, totdat, totdat hy sê, jyre, wat maak ek met die rotte? Hy sê, en die jyre sê, as dit ek was, so ek hulle weggestuur. Die geloof van God in aksie. Hy sê, jyre, dan stuur ek hulle weg in die naam van Jezus. En dit is die einde van die rotte. mense, wanneer? Wanneer gaan die geloof werke word? Wat help het dat ons sê, dat ons die geloof van God het? Ons praat nie met die, met die berg nie. Jy sê, wanneer die berg my confronteer en ek sê, ek het een kees, ek kan praat met hom of ek kan hom los. Ek kan hom in die vlees beklei of ek kan in die geest in hom staan. Dan weet ek of daar geloof is of dit moendlik is. Alle dinge is moendlik, hoekom? Omdat die geloof daar is. Maar jy sien, as my geloof net woorde is, Paulus sê, ek het met julle gekom met die Nieuwe Testament, nie met praaikies nie, maar met kracht. Besef julle, dat die kracht wat in ons stand le, immer sy goddelike kracht het ons alles geskenk, wat tot die lewe in die godsvrucht die, dier die kennis van hom dier verhouding met hom. Right. En nou wil hy geloof, wil hy aksie word. Nou kan jy saam my blaai na Jacobus doen, en lees ons dit. Dat jy nou nie sê, ek praat nou net somme goeders wat nie in die skrist staan. Kom ons kyk na Jacobus 2, vers 14. Hy sê, wat baard het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, man, hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom toch gered nie dieke geloof kan toch nie ontsla raak van die oormaat olifante nie. Die geloof kan toch nie die rotte wegstuur nie. Die geloof kan nie sy berg aanspreek nie. Dieke geloof kan nie geneesing bring nie. Jy sien, so, eh, eh, verstaan jy, ons kan, ons kan filosofeer en praat oor geloof, maar geloof wil een aksie word en dit beteken om my voet op die water te sit, dit beteken om uit te tree, buiten my, my gemakzone en te sê, jyre, maar dan neem ek een standpunt en een gezag, maar wie weet ek achtergekom, ek het achtergekom, dat wat vir my dit zwaar maak, is die losheid, die karigheid, as ek het so kan stel, van my verhouding, maar as my verhouding sterk is, Daar is sekere situaties waarin ek my bevind, waar ek so, waar hierdie verhouding so reëel is, dat het meer reëel, meer werkelijk is, is die lewe daar buiten. In die situaties is daar een vrymoedigheid om op te staan en te sê in die naam van Jesus. Dis wat ons nodig het. Dis wat ek nodig het in my hevelik. Dis wat ek nodig het in my gesin. Dis wat ek nodig het in my werk en my omstandighede. Dis wat ons nodig het in die politiek van die land, mense. Die ekonome waarskie en waarskie. Luister, ons is nie ekonome nie. Ons is nie in die waarskie bezigheid nie. Ons is in die doen bezigheid. Ek wil jou vraag, kan ons as een gemeente by een plek om ons voet op die water te sê, en ons sit een stop op hierdie klomp stakings en hierdie klomp nonsens, want as een klomp opreire en nonsens. Ons sit ook een stop op die ongerechtigheid in die loongapings. Dat is ook klomp ongerechtigheid dit is nie nodig om dit op so'n manier recht te stel nie. Dit moet rechtgestel word op die rechte manier, op Godse manier. Jy sien, want as daar liefde is, is daar verhouding. Liefde en verhouding is die sel. En waar daar liefde is, wil ons gee. Dan wil ons dit nie net vir ons sel vasthoud. Dan kan ons ons maatskapelike probleme in die land oplos. Ek het dit op rek record ek gesê, laat Jacob Zuma en sy manne dan die admin doen. Maar ek en jy is die beheer van die land ons is die geslag. Nou sê hy, die geloof kan hom toch nie red nie. Hy sê, as daar dan nou broeder of sister naak as het dagelikse voedsel gebrek het, en eenheid van julle so vir hulle sê, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat vir die lichaam nodig is nie, wat baad het, sê die werke? Hy sê, net so is die geloof, as dit geen werke het nie, dood. Geloof, wat geen werke het nie, is dood. Nou sê, kyk na die verskil, kom ons kyk het hier so. Hy sê, geloof en werke. Nou verstaan ons, dat die, die werke waarvan ons hier praat, het niks doen met ons stand nie, nie. Dit gaan nou alles oor ons wandel. Ons stand is in die sakkie, maar dit gaan nou oor ons wandel. Die geloof sonder die werke is dood. Nou sê 1 Korinties 13, as ek die kennis het, maar ek het nie die liefde nie, beteken dit niks. So, ons kan dit vertaal en sê gnosis, dis die oppervlakkige kennis, of epinosis. Dis nou maar net een stukje Grieks. By ander woord, hierdie is die diepkennis, dis die verhoudingskennis, kom ons noem dit verhouding. Hy sê, as ek al die kennis het, maar ek het nie die liefde nie. Nou hoor nou wat sê Jacobus, hy sê, die geloof, hy sê, so is ook die geloof, vers 17, as dit geen werk het nie, in sigself nekrotisch, dood. Ok, kyk nou mooi, die geloof, daar gaan geloof, daar is die werke, nou luister mooi, kyk wat sê hy nou van geloof, hy sê, as die geloof nie werk het nie, so wat is die werke van geloof, kyk mooi, geloof en kennis, staan aan die selle kant, is, die, is in die selle kategorie, nee, En wat wil dit doen? Dit wil werke bring, dit wil liefde bring. Reg? En as daar liefde is, wat sal ek maak as ek my broeder sien gebrek lê? Sal ek nie spontaan vir hom voorsien wat nodig is nie? Wat beteken dit? Hy sê dan is die geloof 'n geloof met werke. So sien julle wat ons nodig het Dis so makkelijk, dat ons in die gemeente, in ons verhouding, of in ons, ons gemeente wees, baie theoretisch oor die goeders is. Maar ons kom net nie by die plek, want laat werkelijkheid word nie. As ons die ding verder lees, dan sê hy, hy sê, uh, maar iemand sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Julle glo dat God een is, julle doen goed, die duivel sloot het ook hulle sidder. Maar wil jy weet oor nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke gerechtverdig, toe hy Isaac sy sien op die altaar geoffer het nie? Hoor nou mooi, hy sê, is Abraham ons vader nie gerechtverdig, toe hy Isaac sy sien op die altaar geoffer het nie? Ek wil iets vraag, wanneer is Abraham gerechtverdig? Toe hy Isaac geoffer het? Wat sê die skrif? Genesis 15, vers ek denk 2, tussen 3 en 6, daar nou ergens. Hy sê, en Abraham, God sê vir Abraham, kyk hier die sterre, soos jou nageslag wees. Die skrif sê, en Abraham het in God gegloe, en God het om dit tot gerechtigheid gereken, want was hy gerechtverig? Dier die geloof. Dis dier die geloof, sonder die werke wat hy gerechtverig is. Maar besef jy, Abrahamse geloof het wortel geskiet. Of Abrahamse kennis het verhouding geword. Hoor jylle? Die saad in Abrahamse lewe het een boom geword, en daarom sê hy, nou hoor nou, wat er term gebruik hy nou, hy, hy gebruik nou die, die woord, hy sê, en die geloof het saamgewerk, jy sien die woord wat hy verwerke gebruik, sit hy nou een stikkie voor, hy, hy sit soen daarby, soen beteken saam, hy het saamgewerk, sy werke het saam met sy geloof gewerk, en daarin het sy geloof volmaak geword, wat bedoel ons, as ek sê, ek het die geloof van God, maar ek sê nie met vir my berg, ek het nie die moed om vir my berg te sê, hef jy op en word in die see gewerd nie, ek kan nie met my berg praat nie, wie wat gebeur, dan kan my werke nie saamwerk met geloof nie, en ek sal nooit die geloof in aksie sien nie. Ek sal nooit die wonder sien gebeur in my leven nie. So wat probeer ek vir julle vir morgen sê? God daag ons uit. Dit sê, sien jy kans om hierdie week jou voet op die water te gaan sitte. Want wie wat, wat gaan dit doen? As jy by die punt kom by jou voet op die water te sit, dan gaan jy besef, Heere, kan ek? En telk gaan jy by die punt kom te sê, Heere, kan nie. Daar is net die geloof nie. Daar is net nie genoeg kracht in die batterij nie. Hy kan het nie doen nie. En wat gaan dit dan met jou doen? Dit gaan jou dan terugdrijf na om sy woord te blij om sy volgeling te word. So dat jy verhouding met die waarheid kan bou. So dat daar die waarheid jou vrymoedigheid kan gee. Die geest van die waarheid binnen in jou vir jou vryheid kan gee. Jou kan vry maak. Vry om vir jou berg te sê. Hef jou op. Word nie zegewerp. Hoor hier wat ek sê. Nou, daar is dit een woordkie van verswaarskiewing wat ek moet sê voor, voor ons ophou. En dit is, onthou niet Geen mens. Geen mens. Dit sluit Julius Malema in. Kan jou oberg wees nie. Geen mens kan ooit jou berg wees nie. Mense laat hulle gebruik om berge te word in jou leven. Maar so lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. Dat hy wat gedoen het. Dat hy hulle gerechtverig het in sy sien. So hoe sien God hulle? Nie meer na die vlees nie. So, die stap wat ek en jy gaan gee, as ons met ons berg praat, is nie om een mens aan te spreek, maar om die geest wat achter die mens is, die mense moornaar van die begin af, hoe vermoor die mense moornaar? Ja, hy maak siek en hy doet sikke goede, maar hoe, hoeveel moorde is daar? Die stats het hierdie week weer uitgekom, jy het gehoor hoe, hoe, hoe, wat is die statistiek, hoe die mense moordnaar, mense gebruik om moord te pleeg. So dit gaan nie oor die mens wat die moord gepleeg het, dit gaan oor die gesag agter die mens. En ek en jy het gesag daaroor want Jesus gesê vir die wat geglo het sal die tekens volg in my naam sal julle die duiwels uitdrywe. Hoor jy? As daar geloof is. As ou daai geloof kan werke maak. Maar besef jy wat nodig is? Twee goed. Om sy woord te bly. Om sy woord te bly beteken om in verhouding te wees met die woord wat sê geword. Het om sy woord te bly, beteken om in verhouding te wees met die geest van die waarheid, wat by die deerstand in klop, en sê ek wil my maaltijd hou. Om sy woord te bly, beteken om maaltijd te hou, ek wil sê, ononderbroke, maaltijd te hou, met die een wat staan in klop. Daaruit kom die zekerheid. Daaruit kom die vrymoedigheid om geloof, om sy geloof te neem, en te sê, maar, dis nie myne nie, Want jy sien, elke keer as ek na myself kyk, hoor, hoor Jeremia 17se woord, vervloek is die man wat vlees sy arm maak, wat op die mens vertrouw en vlees sy arm maak. Sien wat gebeur met my? Die vijand kom met die mimiek van die vloek, want nou die vloek is opgeef, nie? hier is die vloek geword. Maar nou kom die vijand in, in sy omstandighede en hy probeer die vloek mimiek in my leven. En wat doen ek? Ek sê, ek het nie genoeg kracht vir jou nie. Hoor jy? Wat doen ek? Ek vertrouw op die, op die mens of ek plaas my oog, my oog gevestig op Jezus, die leidsman en volleiders van my geloof. En ek kyk na Jezus en ek sê, die kracht, die my kracht is die kracht. En in die eenheid, kom die vrymoedigheid, jy moet soek na die vrymoedigheid. Jy sal sien, soos jou eenheid met God, en jou wandel met God, soos wat jy een word met hom, sê so jy sien, neem die vrymoedigheid toe. En dis in die vrymoedigheid, vrymoedigheid is die skakel, wat Godse geloof vat en sê, maar ek rig Godse kracht in jou, is nie my kracht in. So ek hoef die kracht te heen nie. Paulus het die les geleer, toe hy sê, Heer, ek het die kracht nodig, toe sê, my kracht word in jou swakheid volbring. So my kracht gaan nie werk, so het nie dier jou gaan nie. Hoor mooi. Hoeveel beloftes daar is? En hom is ja en amen. Tot heerlijkheid van God, dier ons. Hy wat kan doen verbo wat ons kan bid of dink, dier die kracht wat in ons werk. God het gekies, dit gaan dier ons werk. Ons gaan nie ons omstandigheid verander nie. Ons gaan nie die politiek verander nie. Ons gaan nie die, die moerasse verander. Ons gaan nie die natuur verander. Ons gaan niks verander. As ons nie by die plek kan kom, om hierdie intimiteit van verhouding te ken. Jy gaan dit sien. Ach, ek lees altyd die skrif, want is die mooiste. Dis spreke 2, ek sal stop, ek beloof. Ek stop met hom. Hoor wat sê spreke 2 bind dit om jou hals, gaan lees dit weer, maak dit jou eie, dit is my die kostbaarste, kostbaarste van woorde, spreek het 2 van vers 1 af, hy sê, my sien, as jy my geboeie aanneem, as jy in my woord bly, <laughs> hy sê, en my geboeie by jou bewaar, as jy, soos een skaap, na my stem luister en my volg, hy sê, so jy jou jou oor laat luister na wijsheid, as jy een sagmoedige hart het, hy sê, en jou hart neig tot verstand, toelaat dat jy verander word dier die vernieuwing van jou denken, ja, as jy na die inzicht roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silver, en het naspeer soos verborgeskatte, dan sal jy die vrees van die Heere verstaan, en die kennis van God vind. Die die kennis sal reema word, sal verhouding word, want die Heere gee weisheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en nou weet ons, sy gees is die weisheid nie, en hy bewaar hulp vir die oprechtes, hy is een skuld vir die wat rechtskapen wandel, dier dat hy die paie van die recht bewaak, en die recht van sy gesgenote bewaar. Dan, sal jy gerechtigheid, en recht, verstaan, en rechtverigheid. Elke goeie pad, want weisheid, sal in jou hart kom. Jy sal ontdek, wijsheid, nou kom ons keer die synonieme van wijsheid, jy sal ontdek dat daar vrymoedigheid in jou hart kom. Jy sal ontdek dat Godse liefde van jou besit neem, om nie net te sê, gaan een woord warm of woord verzadig, maar om te gee wat nodig het. Jy sal ontdek dat Godse inzicht, Godse wijsheid, om een saak op te los in jou hart kom. Jy gaan ontdek dat die vrymoedigheid van om Godse kracht te mobiliseer, dier die uitspraak van jou mond, dat het in jou hart kom. Jy gaan beleef, dat daar iemand in jou opstaan wat nie jy is nie. Dat daar een vermoe in jou is, wat groter is as wat jy is. En jy gaan dier hierdie leven gaan, meer as een oorwinner, in al hierdie dinge. Al die teenstand, meer as oorwinner ons lief gehad. Vader, ek keer u vanmorgen. Ek keer u dat u ons bring by een punt waar ons nie langer op theorieën werk nie, nie langer op praaikies werk nie. Maar dat ons besef dat die skepping wat wacht met rekels en verlang, die wereld wat uitroep, die mense wat hulle laat gebruik om opstokers te wees en om moeilikheid te veroorzaak, om rebellie te op te roep, wat eindelijk in hulle harte uitroep, dat die openbaar maak van die geens van God. En die wat gesê het, staan op en word verlig, want jou licht het gekom, en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, en nazies en konings sal trek na die licht toe. Heer, dat die dag gekom het, en dat ons die voorrecht het om in die verhouding met u te staan en te ervaar hoe dat die wijsheid die vrijmoedigheid, die geloof die kracht die vermoe in ons harte opstaan Dank Heere dat u ons seen met hierdie woord. Dank Heere dat hierdie woord dier die geest gedraal word in elke ontvankelike hart vanmorgen, om te gaan wortel skiet, om openbaring te word, in elkeen van ons levens. Ons eer die Vader.